auscultado kiel terapio contrau Alzheimero. Bonai sociai contactoi gravas por preventi Alzheimeron cae aliaen demenso malsanoin. Chiom tio gravas, tion montras nova studajo el usono. Ciu havas amicoin au amicinoin, ciui capablas bone ausculti, tiu estas mense signife pli produktiva. Gis la jaro 2015, lau taxoi, en la tuta mondo pli ol cent quindec milionoi da homoi estos trafitai de demenso malsanoi. La evoluo de la simptomoi ofte comencigas per misfunkciado de la memoro cae de la parolo. Nun tempe por tiui malsanoi ne exista sanigeblezzo. Simptomoi estas nur mildigatai per medicamentoi. Mildigon promessas ancau tre simpla metodo, cium nun te amo de la Noviorca Universitato prilumigis. Temas pri auscultado. La esploristoi montras en sia jus aperinta studajo che la memor capablo cae aliai mensai funccioi estas pli bonae ce homoi cun funccianta socia medio. Homoi povas entrepreni ion por protectisin mem au sia inge caruloin contra la cogna maliunigio cae la simptomoi de Alzheimero, diras la studestro. Test personoi, ciui en sia socia medio havas bonain auscultantoin, lauli, estas mense gis quar jaroin pli junai. Por la studo, la esploristoi priuge analisis datumoin de pli ol viroi cae virinoi en averagia agio de sestec tri jaroi. Inter la datumoi trovigis generalai indicoi pri sano cae socioeconomia situatio, la grandezoi de la cerboi, mesuritai helpe de magnet resona tomografio, cae cognai capabloi, ciel exemple la memor capablo. El tio ili concludis pri la cogna resilienzo de la homoi, la resistivo de la cerboi, contra natura i malcoms thru i processoi kai ligis ilin kun proprae indicoi pri la sozia medio de la test personoi Oni demandis i tu o caso existas iu amanta persono kiu povas doni consiloin kai kiu bone capablas ausculti. la cilasta montrigis kiu elxlo elemento quio en la agio de quardec au quindec iaroi nur mal ofte povas paroli pri sia vivo, cae siai gioioi cae zorgoi, tio estis laula studajo, cogne ie quar iaroi pli agia, ol personoi, cun suffice granda auscultantaro. Tivi quar iaroi povas esti necredeble valorai, daurigas la studestro, Plei ofte oni pensas tro malfrue pri la psica sano, ofte dum iar decoi, post quiam malsanigai condut manieroi farigi cutimo. Sed vi povas giuste hodiau demandi, ciu vere estas iu, ciu auscultas vin, ca ciu ofertas subtenon. Tio povas multa in iaro in poste conduci, al signife pli alta vivo qualito, Curatistoi rutine starigu tiun demandon al siai pacientoi, accentas la studestro. Solezzo est simptomo de depressio, sed gi habas ancau aliaen efficoen prilasano. Ciel funccias tiu biologia mecanismo ciu cun ligas la sanon de la cerbo cun psicosociai factoroi, tio lauli, ancora ne estas tutte clara. La actuala studajo indicas tamen concretain in causoin cial ni serciu pri bonai auscultantoi, cae ceni ancau clopodu mem farigi tiai.